Və e, bugünkü günümüzdə artıq həqiqətən də yəni bu məsələ artıq geniş, yəni yayılmaq üzrədir və bir çox qardaşlar yəni qəflətin içində artıq e, Türkiyədə həmən bu gedib e, təşkilatın artıq tərkibinə qoşulublar və demək olar ki, artıq e, onlar e, bu bidəti artıq e, qayıbul eləyiblər və bidəti artıq yaymaq üzrədirlər, artıq yəni ilə yaxındır ki, yəni bu bidəti yaymaq e, üzərindədirlər və sadəcə e, kiçik bu nəsiyyətimiz idi ki, yəni hətta bilən olsa, yəni oradan e, bir ucundan, qulağından, qulağına səs gəlsə ki, filan e, kəsin kitabıdır, filan sözdür, filan hərəkətdir, daimən e, agə olsunlar ki, onlar artıq yəni bidət camatlardır. Və ikinci isə həmən bu bidət e, camatı barəsində yəni danışmağımızdan e, məs məqsəd də məhz ikinci bir, yəni məsələt o da e, qədəri inkar edən, yəni Türkiyədə mövcud olmuş e, Mustafa İslamoğlunun yəni təbliğatı ilə bağlıdır. Və həqiqətdə o insan, yəni tanıyanlar, qulaq asanlar, yəni onun kitablarından, onun e, görüntülərindən, səs yazmalarından qulaq asanlar o artıq bilirlər ki, bu insan e, demək olar ki, e, qədəri inkar eləyən bir şəxs kimi artıq tanınıb. Yəni, o barədə ki, o insan hətta deyilsə də belə o insanın qədəri inkar eləmir, sadəcə rukundan görmür və yaxud və s. Bütün bunlar hamısı nədir? Bir şeydir. Yəni, qədəri inkar elədi və yaxud rukundan görmədi, hamısı nədir? Eyni məsələdir. Çünki artıq bu insan e, öz yazılarında, görüntülərində, hətta bəzi sual cavablarında bildirib ki, yəni o qədər məsələsi İslama fəlsəfələrdən gəlib keçib verək və s. Bütün bunlar hamısı artıq yəni bidətdir və o insan da yəni bidət əhlidir və e, bacardığınız qədər o insanın kitablarından, kasetlərindən, görüntülərindən qardaşları çəkindirmək lazımdır. Çünki e, bunun e, dəvətinin tarixçəsini bilənlər bilir ki, o insan məhz əhl-i sünnənin içərisində, yəni şiələrin vasitəsi ilə əhlüsünnəni parçalamaqdan ötürü gələn, yəni bir şəxsdir. Çünki e, Türkiyə şəli adı ilə tanımayıb, Türkiyə əhlüsünnə kimi tanınıb və demək olar ki, e, Türkiyədə şəələrin faizi 100-ə 5-4 faiz təşkil o da təxminən Suriyada yaş e, e, dövlətinə yaxın, yəni Antakiyada 3-4 faiz təşkil edirlər. Yəni qalan isə bütün türk cəmatı nəyə nisbət olunur? sünnülüyə nisbət olunur. Və belə bir şəxsin, yəni türk dilində türklərin adı ilə danışmağı, yəni bir çox əhl-i sünnə məhzəbini əməli başına inəyib, yəni çaşdırıb. Yəni onun o danışıqlarını, yəni əhl-i sünnə kimi qəbul edib və ona qulaq asıblar və tədricən isə artıq kifayət qədər həmən o insanın, yəni e, belə desək, e, qulaq asan e, şəxsləri var və kitab oxuyan oxucuları var. Yəni, həmən o şəxsin danışıqlarına qulaq asanlar və kitablarını oxuyan kifayət qədər oxucular var ki, hətta bəzi hallarda həmən avam insanlardan, yəni onun müdafiəsinə belə neynirlər, yəni qalxırlar. Və e, bizim də yəni, borcumuz, yəni hər bir e, özünü əhlüsünlə, sələfi salihin yəni, yolunda gedən, yəni sələfi salihin mənhəcini e, daşıyan, onu müdafiə eləyən, onu qoruyan, onu yayan hər bir müsəlman, yəni bacardığı qədər əhlüsünnənin yolunu neynəməlidir? Bidətdən qorumağa çalışmalıdır. Və bu bidətdən də qorumağın yolu məhz o cür insanlara daimə neynəmək lazımdır? Rədd etmək lazımdır. Yəni, hər dəfə yeni bir bidət çıxanda əhlüsünnənin borcu odur ki, o bidətini bəyan eləsin. Çünki e, qədər e, məsələsi heç də müasir bir məsələ deyil. Qədər məsələsi İbn Ömər radiyallahu dövründə artıq meydana gəlmişdi. Çünki Basra Kufadan gələnlər, deməli İbn Öməri e, Məkkədə həc vaxtı görürlər və deyirlər ki, bəs səni axtarıq, belə bir sualımız var. Dedilər, bəs bizdə belə bir insanlar çıxıb, deyirlər ki, qədər yoxdur, qədəri inkar edirlər, deyirlər, qədər insanlar özləri öz əməllərin e, edəndən sonra bilirlər və dedi, ged onlara deyin ki, İbn Ömər onlardan nədir? Bəri, yəni onlardan uzaqdır. Və sonra o, e, Ömər radiyallahu anhunun məhz e, İslamın, e, İslamın və iman ərkanları barəsində olan hədsini gətirdi və orada bəyan elədi ki, qədərə iman nədəndir? İmanın rukunlardan, yəni 6, yəni şərtindən, yəni biridir. Və bunu bildirdi və e, sonra isə artıq e, o insanlara çatdırdılar və bugünə kimi də demək olar ki, həmən insanların, yəni həmən qədəri inkar edənlərin arxasınca gedən kifayət qədər yəni insanlar var ki, və onlardan bir də məhz bugünkü günümüzdə e, həmən Mustafa İslam oğlu və onun e, ona ittiba eləyənlərdir ki, məhz onun e, təbliğatını, dəvətini yəni, aparırlar ki, və məhz əhl-i sünnə kimi hər birimizin borcu məhz e, digər əhlüsünlə qardaşlara, yəni bəyan eləməkdir və e, bacaran qədər e, onların kitablarından, danışıqlarından insanları, yəni təhsil eləməyini çəkindirmək, yəni lazımdır. Çünki həqiqətən insan qulaq asır və gözəl danışıq, gözəl üslub və deyir ki, bunda heç bir problem yoxdur, mən bunda heç bir problem görmürəm. Yəni, yenə biz qeyd edirik ki, Yəni, e, nədəsə problemin olmağını görmək hər adamın ixtisası deyil. İnsan var ki, 30 ildir sürücü işləyir, maşın hər hansısa bir yerinə xarab olan içindən başlasın. Bəlkə də elementar bir şurub bağlamaq lazımdır və ya da başqa bir provulka, məftil qırılıb bir-birinə bağlamaq lazımdır. Xəbəri yoxdur. Yəni, indi onda eyib deyib deyil. Eyib deyil, çünki bunun ixtisası nədir? Sürücüdür. Və bir insan da əgər 10 ildir, 15 ildir ibadət edir və yaxud da ki, e, digər e, kitab tərcümə edir və yaxud da ki, İslam yolunda çalışırsa, onun ixtisası elm olmayıb, yəni bidəti öyrənmək, əhlüsün mənhəcinə olmayıbsa, o belə xataları bilə bilməz. Ona görə heç bir, yəni burada eyib bir şey yoxdur, kimsə deməsin ki, mən bilmirdim, bilmir, hamı bilməyə bilər. Yəni hamının bilməsi şərt deyil, müəyyən bir qism insanların bilməsi şərtdir ki, məhz onlar bəyan edir və insanlar da həmən o bəyanatdan sonra ayrılırlar və görürlər ki, həqiqətən də yəni, bu insanda filan-filan xətalar var və onun hər bir e, dəvətindən, istər görüntülü, istər səsəlmə, istər kitabından və digərindən yəni, çəkindirmək lazımdır ki, və bu da daimən də tarix boyu yəni, belə olur. Tarix boyu belə olur ki, hər bir bidət çıxır və o bidət sonra əhlüsünlə və sələflər ona qarşı mübarizə həcc aparırlar, o bidət dəf olunur və müəyyən müddətdən sonra yeni bir e, bidət çıxır və həmişə də belə yəni, davam edir. Və bu baxımdan da yəni, bilməyənlər də e, qoy qardaşlara çatdırsınlar və e, bidət əhli daimən bəyan olunmalıdır və bidətdən yəni çəkilməlidir və qeyd etdiyimiz kimi xüsusən də e, sələflər e, o bidətçilər ki, hansılar ki, insanlar onlarla dəvət etmirlər, yəni edə bilmirlərsə, ümumiyyətlə onlarla oturub durmaqları, yəni düzgün deyil ki, çünki əks halda o onun bidətinə neynəyəcək? Təsirinə, yəni düşəcək. Və inşallah, e, yəni Allahın izni ilə, yəni çatdırmaq istədiyim məs məsələ bu məsələ idi və həqiqətdə e, kimlərsə bunu e, təkrar və yaxud da ki, eyni şeyi deyirlər, e, deməsin. Çünki tarix, e, daha doğrusu İslam 1400 nə olur? Təkrarlanır. Yəni, əslən, kimsə yeniliyi gətirirsə, ona rədd olunmalı. Yoxsa ki, İslam 1400-i təkrarlanır. Yəni, bugün sən İslama gəlmisən, dəstəmazı öyrənmisən, sabah başqası gəlir, o da dəstəmazı öyrənir. Və ona öyrədəndə sən eşitirsən, o demək deyil ki, təkrar. Təkrar sənin üçün təkrardır. Onun üçün nədir? Yəni yenidir. Və əslən kimsə yeniliyi gətirirsə o nə sayılır? Bidəti sayılır. Yoxsa ki, İslam 1400 nədir? Yəni təkrarlanır və hər dəfədə e, əhlüsünnə onlara qarşı, yəni e, sələf yoluna qarşı e, bidətçilər çıxarsa, onun yolunda e, onu müdafiə eləmək, sələf mənhəcini, sələf yolunu onlardan təmizləmək özlərinə borc bilirlər və bu da əhl-sünnənin digər firqələrdən olan, yəni xüsusi bir vəzifəsidir ki, yəni bu vəzifəni digər firqələr, digər məzhəblər icra etmirlər, edə də bilmirlər və edə də bilməzlər. Çünki onların kifayət qədər o barədə elmləri yoxdur ki, həmən bidədən inəsinlər, rəd qaytasınlar. Və ə, e, biz İmam İbn Teymiyyə Rəhmallanın, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rəhmallanın yəni sözlərinə müraciət etsək ki, İbn Teymiyyə Rəhmallah yəni gözəl bir sözü var ki, dedi ki, yəni nə qədər ki firqə var, hamısını oxudum, hamısını öyrəndim və hamısını dinə inədim, rədd qaytardım. Və bugünkü gündə də hər bir e, bidətə qarşı rəddiyələrdə hökmən Şeyx İslamın İbn Teymiyyə Rəhmallahın sözü nədir? Qızıl sözlərlə yazılır. Çünki o insanın e, ömrü boyu, yəni e, vaxtını türmələrdə keçirilməsi, yəni həbslərdə olma, cəzalarda olmasının səbəbi də məhz onun e, kimsənin toyuğuna daş atması deyildi. Yəni cihaddan boyun qaçırması deyildi. Vergi verməyə görə deyildi. Hakimə qarşı çıxmağa görə deyildi. Yəni kimlərsə bəzə deyir ki, ha, türmədə yatmayan alim olmur, yatmayan alim olmaz. Yəni hamısı boş söz. Yəni misal İbn Teymiyyə rəhməhullah gətirirlər. Yəni İbn Teymiyyə rəhməhullah dediyimiz kimi nə vergilərə görə, nə hökumətdən pul yeyintisinə görə, nə ə, e, kiməsə əl qaldığına görə, nə hakimin qarşı çıxdığına görə, nə cihaddan boyun qaçdığına görə həbsdə olmayıb. İbn Teymiyyə rəhməllahın həbsdə vaxt keçməsinin əsas səbəbi də məhz həmən bidətçilərə qarşı rəddiyələri olub. Yəni, daimən İbn Teymiyyə Rəhmallah onu özündə nə bilib? Borc, vəsfə, vaciblik. Çünki İbn Teymiyyə Rəhmallah onu e, kafirlərlə qarşı olan cihaddan, yəni üstün sayıb. Çünki kafirə qarşı hər bir silah tutan insan cihad edə bilər. Ancaq bidətliyə qarşı hər kəs cihad edə bilməz. Və biz Allah sonra dolayı ki, Allah sonra bizi sələfi salihin yolunda, mənhəcində, əqdəsində, mənsəbində, sabit eləsin, bizi Peyğəmbər s.ə.v-in e, yolunda gedənlərin yolunda sabit eləsin və bizə hər zaman bidətçilərə qarşı mübarizə aparmağı, onlara qarşı haqqı bəyan eləməyi nəsib eləsin. Bu qardaşlarımız ki, yəni o cür yollara düşüblər, o cür e, müsəlman qardaşlar və digər yollara düşüblərsə, biz Allah Subhanahu taala səmimi qəlblə, yəni arzu edirik ki, dua edirik ki, Allah Subhanahu onlara hidayət eləsin. Allah Subhanahu onların qəlbinə sələfi salih mənhecini, yəni bəyan eləsin. Onlar haqqı haqq kimi öyrənsinlər və haqqı ittib eləmək onlara nəsib olsun və batili batil kimi göstərsin və batildən qorumaqlarını onlara nəsib eləsin və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.